Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Limitat de 91.6 FM. El Comerç de Barri de Barcelona aprova el Pla Pilot d'obertura en festius de l'Ajuntament que l'Ajuntament va activar l'estiu passat, segons es desprèn d'una enquesta de la Fundació de Barcelona Comerç que plega 16 eixos comercials. Un 69,3% dels 470 botiguers entrevistats consideren adequats els horaris que es van fixar per a la prova que es va fer el 13 de juliol al 7 de setembre, període en el qual les botigues de les zones turístiques se'ls va permetre obrir els diumenges i també la festivitat de la Mare de Déu d'agost, de les 10 del matí a les 6 de la tarda. La paradoxa és que els encastats formen part part majoritàriament del sector més reticent a obrir en dies festius i, en el, menys, i el que menys va obrir durant l'estiu. De fet, només 9 de cada 16 eixos que integren la Fundació formen part de l'àmbit on es va autoritzar l'obertura. El petit comerç, però, ja fa temps que va optar per acceptar la fórmula que es va tastar per evitar eh, el que es consideraria mals majors. Per exemple, una autorització que no es limités els festius estiuencs o amb un horari més ampli, que és precisament el que demanen els comerços més partidaris d'obrir. Com ja va expressar l'entitat de Barcelona Oberta, que plega els eixos turístics el setembre passat. El president de Barcelona Comerç, Vicenç Gasca, va advocar per deixar que la fórmula estrenada l'estiu passat es consolidi durant un o dos anys més abans de fer-se cap replantejament més permanent i, sobretot, més extensiu. La decisió encara trigarà. L'Ajuntament està pendent de disposar de dades sobre les vendes de juliol a setembre per fer una avaluació de l'experiment d'aquest estiu. Quan els tingui, començarà la tanda de converses amb el sector per, trencar, per tractar d'arribar a un acord definitiu. Serà a mitjan novembre, segons va avançar el regidor de Consum, Comerç i, Comar i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, jo és tot un poble que us parla i acompanya en Gibello, el tècnic Lucas i en Jordi Garcia.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 La fira s'ha organitzat amb dos grans objectius. D'una banda, fer visible i donar a conèixer el sector cap enfora i de l'altra, ser un punt de trobada de tots els actors de l'economia solidària, poder treballar junts i enfortir els vincles, va explicar ahir un dels portaveus de la fira, Carles Macià. Hi han participat 196 empreses socials, una dotzena més que l'any passat, que provenen d'una cinquantena de municipis del país i també de Madrid i de Navarra. Construïm un ric mosaic que demostra que tant en alimentació com en oci, habitatge, cultura i educació hi ha alternatives per a un consum més just i arrelat al territori, segons indica Macià, que subratlla que també s'hi han trobat exemples dels últims sectors que han pujat aquest carro, que han estat els de l'energia i les telecomunicacions és una realitat viva i en constant creixement que dona resposta a les necessitats quotidianes dels ciutadans i que esdevé una alternativa real al model capitalista, resumeix el portaveu. Són empreses al voltant del treball cooperatiu, el comerç just, el consum responsable, les inversions ètiques, basades en la redistribució d'excedents o iniciatives de gestió participativa. Al cap de setmana s'ha aprofitat per guanyar sinergies i establir acords. Un dels espais nous ha estat precisament per fomentar la, la intercooperació amb una dinàmica de sessions de treball. Si una cooperativa de consum busca un producte de banca ètica, podrà analitzar què li interessa més. Per exemple, es tracta de posar-ho fàcil per més grans per fer més grans els projectes, resumeix Macià. La majoria dels inscrits han estat cooperatives i tot i que també ha hagut associacions, fundacions, grups de consum i empreses d'inserció. Hi ha hagut més entitats i empreses que l'any passat i s'han superat els 12.000 visitants. En l'edició del 2013 s'hi van gastar aproximadament 37.000 ecosols, la moneda social que és l'única amb la qual es pot consumir al recinte. A banda de conferències i presentacions de nous projectes per als adults, hi ha hagut un centenar d'activitats per als infants com ara tallers de maquillatge, manualitats, inflables, circ, un torneig de futbolí, un rocòdrom i una xocolatada de comerç just. Els organitzadors de la xarxa d'economia solidària han introduït millores en la fira gràcies a l'experiència de les dues primeres edicions. Ha destacat, per exemple, la primera nit d'economia solidària durant la qual s'ha lliurat un premi per reconèixer la trajectòria de projectes i empreses del sector a través d'una votació popular. Els finalistes han estat CUP 57, Som Energia i la cooperativa L'Olivera. Grècia, un dels països amb una crisi més profunda provocada per la banca especulativa, remarca Masià, ha estat la nació convidada a la fira. La delegació grega ha estat formada, entre d'altres, per Solidarity for All, una iniciativa popular que busca solucions a la crisi grega a través de la solidaritat i resistència ciutadana, i Sinaiois, una cooperativa de comerç just. La xarxa d'economia solidària, més coneguda com a XES, ha obert fronteres més enllà de la fira. Per arribar a més gent i a mitjan més es va fer el Festival Esperança al Prat de Llobregat, amb una actuació multitudinària de Manu Chao. I ara parlem del Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició Sant Andreu ja es van imatges d'un somni fet realitat. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix fins avui l'exposició Sant Andreu ja es van, imatges d'un somni fet realitat. Aquesta exposició neix de la gran passió de Lili Bonmatí, arquitecta de professió per la fotografia i per la música negra, especialment el jazz. La mostra és un recorregut a través de la història de Sant Andreu Jazz una banda de nens que, dirigits amb energia i tendresa pel músic Joan Chamorro, reprodueixen els estàndards dels grans intèrprets de jazz, interpretant-los amb la frescor i la naturalitat del nen que apren a parlar. Les fotografies recullen els gestos, les mirades, les lluentors i els reflexes dels metalls d'uns instruments que es converteixen en joguines en mans d'aquests talentosos nens i nenes. Avui dilluns és l'últim moment, l'últim dia que podeu gaudir d'aquesta exposició i l'horari és de 4 de la tarda a 10 del nit, de la nit. L'entrada totalment gratuïta. Ara, si parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix avui el mundialment conegut espectacle d'en Pinxó. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix avui dilluns a dos quarts de sis de la tarda el mundialment conegut espectacle d'en Pinxó a càrrec de Xavi Serra. Hem de dir que aquesta activitat és adreçada a menors a partir de 3 anys i que els menors de 9 anys anys han d'anar acompanyats d'un adult. En Pinxo, un pallasso que viatja per tot el món, sorprèn el públic amb els jocs de mans i malabars que va traient de la seva maleta. Doncs ara el que fem és anar ja tancant el, el que és el nostre primer recorregut informatiu parlant-vos del Sant Andreu, el, la Unió Esportiva Sant Andreu que mereix millor sort a Olot cruel derrota del que han queixat, la que han queixat la Unió Esportiva Sant Andreu a Olot. Els de Piti han han fet mèrits per no caure derrotats, especialment en una segona part en què, malgrat intentar-ho tot, Wilfred i la falta d'encert els han condemnat. Un solitari esplèndid des de 25 metres gol de David Coromines va ser suficient perquè els 3 punts se'ls hagin quedat als locals i perquè el Sant Andreu hagi encaixat la segona derrota consecutiva. Malgrat que els de Piti s'han plantat a Olot amb la intenció de recuperar els punts que van, que van volar la setmana passada del Narcís Sala, la sort tampoc els ha acompanyat. De fet, l'alineació de Piti era una clara declaració d'intencions. Eh, Víctor, el doble pivot amb Ivon i Felipe, entraven a l'equip per Lucas i Guzmán. L'Olot també deixava clar aviat que aniria de què anirien les coses, no? Així les coses, el partit ha començat amb un ritme molt alt, amb poques oportunitats però amb molta intensitat. El quart d'hora ha estat a punt de marcar nua en una bona rematada de cap, després d'una excepcional centrada de llames. Tot i això, els que s'han avançat han estat els locals, una estratosfèrica rematada de Coromines que ha fet inútil la rematada de Morales. Arran del gol, el Sant Andreu ha passat a tenir el domini del partit. De fet, abans del descans no ha pogut empatar, però Wilfred ha aparegut per evitar-ho. A la segona part, el domini dels andreuencs encara ha estat més aclaparador, però la pilota no ha volgut entrar. Bona part de culpa ha estat del porter Olotí. Providencial ha estat en una, alta, en una falta llançada per Víctor només començar la segona part al minut 56 i en tres rematades de Puerto, Bruno i el mateix Puerto en el tram final. La pilota s'ha negat a entrar fins i tot en un molt bon contracop en què Canal no s'ha fet un autogol de miracle i derrota cruel i dolorosa doncs, per un equip que ha d'aixecar-se. Incidències? 1.526 espectadors. Abans de començar el partit es va fer un petit homenatge a les patinadores artístiques del CP Olot, avui 8 vegades campiones del món i es va guardar un minut de silenci per la mort del pare del jugador d'Olot Maestre. Molt bé, doncs el que farem ara mateix serà escoltar una mica de música i atenció perquè ja tenim aquí a, eh, al nostre costat el Rubén que pertany a la comissió de festes d'aquí de la Trinitat Vella, del nostre barri i amb ell parlarem doncs, de com s'està preparant aquesta, aquesta castanyada que precisament divendres tindreu l'oportunitat de poder disfrutar-ne i de poder gaudir. El que fem ara mateix, doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara! llengua per mossegar i ara mossegaria a tot aquell que se'n poses pel davant. Mut passo els dies, els dimonis de dins i de fora sempre estan cridant. Jo que també cridaria, ara ja no em queda ni llengua per mossegar. Mut, mut, sempre deixen, no fos que ens escoltes algú. Mut, mut, sempre mut, arriba un nou carrabiner i ningú sap d'on ha vingut. Mut, mut, sempre mut, som sospitosos de no voler passar per l'engut.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 Muy buenos días, bon dia. Bon dia. Se sent? No se sent el micròfon, doncs intentarem canviar el micròfon perquè com les coses del directe doncs van així. <laughs> Don, tenim animamos nosaltres al Rubén Arjona. Muy buenos días, buen día. Buen día. Pues cuéntanos, eh, ¿cómo se está preparando, cómo se está preparando ahora en estos momentos la, castañada, ¿no? que ya estamos metidos en ellos y faltan cuatro días? Sí, bueno, eh, la castañada que se celebrará el viernes, el día 31, como cada año, mm. que bueno, en principio por una parte se hará lo que es la castañada popular de, de Cataluña, que mm. será en la Plaza La Trinidad a las 6 de la tarde, que bueno, pues se repartirá un poco de castañas, un poco de moñatos y bueno, una copita de moscatel y, tal. Que no falte el moscatel. No, hombre. <laughs> ¿Y, cómo lo, habéis organizado este año? Bueno, como cada año, pues siempre, siempre esto lo ha organizado la coordinadora Trinive Cultural, que bueno, son entre tres entidades del barrio. Eh, que es la colla llegantera de la Trita, la Comisión de Fiestas y la Asociación Teatral La Jarra Azul. Que bueno, la Jarra Azul pues también hará unos talleres de pintacaras y bueno, relacionado con el tema de la castañada y el Halloween y tal. Bueno, estáis, viendo que la castañada cada vez va menos y el Halloween es lo que ahora tirando un para Se lleva más, ¿no? que bueno, por la parte del Halloween, pues bueno, eh, lo que es el tema del túnel del terror, que también mm. se lo haremos y tal, que será a partir de las 8 mm. en el Spy Vía Barcino. O sea, que en el Spy Vía Barcino es cuando se, donde se va a realizar este año el, el, tema del Halloween, vaya, más... Doncs, Angie, eh, Àngels, si a hacer alguna pregunta a la Comisión de de aquí de la Trinitat? Doncs sí, a hacer una pregunta. El túnel del terror Ah, ¿Es para niños, para adultos, para jóvenes? Es, para todas las edades. Es tanto para niños como para adultos. Pueden entrar todas las edades. Esto ya va a gusto del miedo, <laughs> del miedo que dé. ¿Y cuántas castañas o cuántos kilos de castañas estáis pensando? Pues como cada año, que siempre está en la media, son 100 kilos de castañas, son también 60 kilos de moniatos y unos 30 litros de moscatel, que siempre se reparten y la verdad que nunca nos quedamos ni en falta, pero tampoco sobra. ¿Y qué podéis decirles a, los niños y a las personas que quieran eh, disfrutar de esta castañada de este año? Pues lo primero de todo, que vengan a disfrutar de lo que es la castañada popular de, Barcelona y de la Trinidad Bella, y que están todo el mundo invitado a, a venir a participar y por otra que también a partir de las 8 vayan a visitar lo que es el túnel del terror. ¿Y cuántas, cuántas personas estáis así más o menos preparando todo esto? Eh, organizando lo que es el tema de la castañada, de la plaza, somos unas 20 personas o así. Y lo que es el tema del túnel, estamos en una media de unas 50 personas que son varias entidades del barrio que están colaborando en hacer el túnel. o sea, que hacía más falta en, la hora de organizar. Sí, de organizar el túnel. porque hacen falta actores y montar y todo. La verdad que bastante la gente se porta bien. Y así vosotros también os disfrazáis, ¿no? Sí, nosotros siempre aprovechando a <laughs> organizar y a vestirnos y a participar. Don Angie, si alguna pregunta me a fe. Mm, solo la última. Eh, ¿Los niños pueden venir eh, disfrazados en el túnel? Eh, ¿Es aconsejable o, van a salir corriendo y mejor que vengan con deportivas? <laughs> no, a ver, hay de todo, hay de todo, pero bueno, si vienen disfrazados y tal, supongo que disfrutarán más del momento que si vas un poco más de calle y tal. Pues esperemos que vaya muy bien esta castañada y que los vecinos y las vecinas de aquí de la Trinidad Bella pues que se sumen a, toda, a todo esto que empezará por, la, por, la, tarde. ¿no? Sí, a partir de las seis que ya se hará el repartimiento de castañas y tal en la plaza. Pues que la gente se acerque a la plaza de la, de la Trinidad a partir de las 6 de la tarde, que se lo pasará muy bien con todos vosotros. <laughs> ¿Y vosotros cómo veis la, bueno, el, el recorrido de la castañada en los últimos años? ¿Cómo... La verdad que de años atrás a este año eh, ha ido subiendo mucho. Nosotros los primeros que hemos tenido que subir la cantidad de repartir esto porque, porque nos quedábamos un poquito, un poquito cortos. Y la verdad que cada año, pues eso, y es lo que he comentado, que, que no falta, pero tampoco sobra. Y vosotros, bueno, tú en concreto perteneces a la agrupación de Capgrassus, ¿no? Sí, de, la coña llegantera a la Trinidad. ¿Y vosotros cómo, veis que el cada año ir... Sí, no, lo que comento, que cada año siempre ha ido subiendo a más y, esperemos que cada año sea, más, más celebración y más gente. ¿Y cuántas entidades hay relacionadas más o menos en la organización? Unas siete entidades o así. Todas de aquí de... sí, son todas del barrio. Pues esperemos que os vaya muy bien, que los niños y las personas mayores también se lo pasen muy bien y que eso, que que hacemos un llamamiento desde aquí, desde la radio, para que la gente este viernes pues se acerque a la Plaza de la Trinidad y que se lo pase muy bien. Y luego el túnel del Terror y en el Vía Barcino, que hemos encontrado un buen sitio, el <laughs> Barcino, para poder <laughs> hacerlo. La verdad que es bastante factible ese, local y ese sitio para poder hacer. Sí, porque lo que es el centro cívico se nos ha quedado. No, se quedaba, se quedaba complicado. claro, ya se quedaba muy pequeño y ahora pues pues, eh, tenemos la posibilidad de aprovechar esta, el, este espacio. espacio nuevo que tenemos. Muy bien, pues eh, Rubén Arjona, no te entretenemos más, eh, que lo paséis muy bien organizando todo esto y esperemos por eso que la gente de aquí de la Trinidad a las 6 de la tarde en la Plaza de la Trinidad.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 L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de rehabilitació i ampliació del casal de barri de Can Portavella, al districte de Sant Andreu. Aquest equipament, situat al carrer Virgili 18, actualment compta amb, set, amb 610 metres quadrats i gràcies a aquestes actuacions passarà a tenir 813 metres quadrats també gràcies a una ampliació cap a la façana est i en la remunta d'una planta. L'inversió prevista és de 2 milions d'euros i el termini d'execució és de 10 mesos. El regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, ha explicat que aquesta actuació és molt important per al districte de Sant Andreu perquè actualitzem i ampliem un equipament que no estava en condicions òptimes per tal que un cop enllestides les obres doncs es pugui donar un millor servei als usuaris del casal de barri. I ha afegit a més, gràcies a la inversió de 2 milions d'euros que farem en aquest àmbit, també millorem l'espai públic i la connectivitat de l'entorn. Aquest casal de barri ocupa una antiga casa de dues plantes. Amb l'actuació de l'edifici passarà a disposar de tres plantes. El nou projecte, a la planta baixa, compta amb una sala d'actes o polivalent per unes 75 persones, uns magatzems per a serveis i espais de l'associació de veïns. La primera planta dona servei a les entitats socials del barri i la segona acull els tallers i també una terrassa exterior que serveix com a taller a l'aire lliure. El projecte rehabilita l'edifici existent i elimina les tanques perimetrals actuals per tal que els jardins de l'edifici es fusionin amb la, plans, amb la plaça adjunta, la plaça de Camp Portavella. Així es dona continuïtat a l'edifici a l'espai públic i es comuniquen a través d'aquesta plaça, els carrers de Virgili i Josep Sol de Vila sense interrupcions. A més, amb el projecte de rehabilitació de l'edifici també es potencia aquesta relació de transparència entre la plaça i la planta baixa de de l'edifici. Doncs nosaltres el que farem ara mateix serà tornar a escoltar una mica de música perquè ja tenim aquí al nostre costat a la Judit Riar, que pertany al Consorci per la Normalització Lingüística de Catalunya, en concret a Sant Andreu, perquè ens expliqui doncs, algunes coses relacionades amb la nostra llengua, amb el nostre idioma.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 Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs avui el, el que ens vens a parlar és d'un programa que s'ha posat en marxa, que es diu Llegir per parlar. Exacte, és un programa que el Departament de Cultura va iniciar a través de la Direcció General de Política Lingüística. Sí, uh -huh. És un programa que vol contribuir a l'augment de la competència comunicativa i del desenvolupament de l'hàbit lector Té com a finalitat crear diferents recursos que permetin a la població adulta reforçar l'aprenentatge de la llengua catalana a partir de la lectura, perquè hi ha moltes iniciatives per reforçar eh, aquest aprenentatge de la llengua catalana quan són més petits, és a dir, amb, mm. amb infants i amb adolescents, però per gent adulta aquest és un programa que, que ha funcionat molt, Uh mm. -huh. S'adreça a la població adulta en general, com ja he dit, i en particular a l'alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística, uh -huh. a mm. partir del nivell A2, segons el marc Europeu com de Referència. Sí? Eh, també s'adreça als participants del programa Voluntariat per la Llengua, amb les parelles lingüístiques, també a participants dels clubs de lectura de, de les biblioteques de, de Barcelona. Uh mhm. -huh. Avui ens acompanyen dos alumnes de català del districte que hi col·laboren, són el Jorge i la Ileana. El, el José. El José, perdona, sí. José. <laughs> José, uh, José uh, et pots presentar, et pots presentar, si plau una mica? Ens pots explicar qui ets? Bon dia, eh, soc José, soc venezolà i fa cinc anys que, està, que estic a, a Espanya i bo, aquí. Aquí. <laughs> Molt bé. Perfecte. <laughs> Iliana, i en el teu cas? Bon, em dic Iliana i soc cubana, però fa eh, set anys que visc a Terrassa. Uh mhm. -huh déu nhi set anys ja. <laughs> Sí. Com, com vau conèixer el programa Llegir per Parlar? Qui us va animar a participar? Ah, ens va animar la Carla, que ha parlat del programa a la classe i eh, eh, va preguntar-le, ens va preguntar vam preguntar-le sobre això i ens ha donat eh, documentació i ens va explicar com ho fer-ho. Mm. I en què consisteix aquest programa? Pues, eh, ens pots eh, explicar en què consisteix? Sí, clar. Eh, en principi, eh, la Carla ens dona unos, uns temes per nosaltres eh, discutir no? o, o debatre al, al un company o una parella lingüística, en principi un amic o, o algun conegut, no? També eh, la, la, la pròpia parella o, no sé, la seva dona o, o el mm. seu marit, no? Eh, en principi nosaltres tenim que elegir eh, abans el, el tema i després eh, eh, trobar-nos al, al companys i poder debatre aquest, aquest tema. No? Mm. -hmm. Perquè els dos teniu parella lingüística. Sí, eh? sí. Eh, bo, eh, eh, jo he conegut aquest programa eh, abans quan estudiava a Terrassa, però era una miqueta di diferent, no? Mm eh, Perquè a Terrassa sí existeix aquesta de parella lingüística on mm. la, la, el Centre de Normalització Lingüística es assigna aquesta parella, no? Sí. I ara és, és una mica diferent perquè és un poc més formal. Eh, la, la mestra ens ha portat els temes i nosaltres tenim l'obligació de, de mm, trobar aquesta persona, o sigui, mm -hmm. no és una persona assignada ni, ni res. Mm -hmm sí, és una mica diferent, perquè mm. són ells el que fan la cerca eh, mm -hmm. de, de, la de, parella. de la parella, mm-hmm. d'acord? Mm -hmm. Sí. Eh, seria una, una modalitat diferent de la que estem acostumats. No? Sí, en principi la, la Carla es va dir que és com un programa pilot perquè, o sea, perquè sigui una mica diferent a, a aquest programa on un pot trobar al, a la gent al, a la biblioteca, com es diu la Judit, no? Uh mhm. -huh. eh, jo crec que en principi ens, estan, o sea, ens dona a nosaltres, el que estem uh mhm. -huh. aprenent, un, un poc més de confiança, no? A, uh mhm. -huh. Perquè, clar, o sea, és diferent quan tu parles amb persones que, que ja has conegut a persones completament noves, eh, sí, noves no? Uh -huh que s'aconsegueix amb, amb, o sigui, amb una persona que no, no és assignada? Vull dir que, que us hagueu de buscar aquell company lingüístic. Sí, perquè abans a Terrassa eh, ens assignaven una, una persona que estava a un nivell superior, però ara tinc una amiga catalana que parla molt millor i, i ella, eh, jo faig una lectura i ella m'encorregeix i m'ha donat molt, moltes coneixements, a, a coneixement, molt, molt millor. Molt mm. millor. Mm. Estoy contenta. <laughs> Sí. Eh, Iliana, tu ens pots explicar com ho dus a la pràctica? Com us organitzeu? Com us trobeu amb bueno, la teva parella? Mm, jo sempre uh, quedo amb ella, amb ella a, a un bar de, de la plaça Vella de Terrassa i sempre el dijous a la tarda i jo faig una lectura i ella m'encorregeix però tot com es pronuncia la E oberta, la, tanca, eh, la, la tancada, uh, ah, com es diu les enllaços gramaticals, eh, concordància, i m'ha ajudat molt. Uh -huh. José, a tu en què t'ha ajudat el, a l'hora d'aprendre el català, aquest programa? En principi a eliminar els pots, no? Perquè eh, és normal que quan un està aprenent una, una llengua eh, completament diferent, eh, sempre se, es senti un, una mica de por, no? Per la pronunciació, que si parlo malament, que si... I amb aquest programa eh, es va donar més confiança a l'hora de parlar, perquè bo, eh, eh, eh, és veritat, o sea, no parlem eh, correctament totes les paraules, les paraules però també és, mm, ens dona una mica de confiança a l'hora de, de dir bo, eh, vaig al supermercat a comprar i parlaré català avui. Eh, mm. Doncs una seguretat, no? I quina resposta us trobeu quan aneu a... Veuen que, so, que sou de fora? O, els... Sí, eh, eh, eh aquest els comerciants... sí, aquest és un tema una mica complicat perquè depèn molt de la persona eh, que ens va trobar, no? Perquè, mm. eh, clar, hi ha persones que de veritat eh, en, entens que, que uno està aprenent un idioma diferent i, per tant, eh, es dona una mica d'ajuda, no? Però mm. hi ha persones que, que són una mica eh, como dolents, no? Com reticents. Sí, no? sí, sí, sí, tant. Doncs, clar, quan un està aprenent és, és complicat, no? Perquè si té por de, de parlar una llengua diferent i es troba una persona que, que no t'ajuda mm. Eh, en un supermercat, en un banc, on, on, on sigui, eh, eh, eh, o sea, no, no, le, no, no et, eh, et eh, dona aquesta confiança per ah. poder dir pes, mm, eh, aprèn, aprèn català És un, és un dels errors que cometem aquí, que en el moment que veiem una persona que parla en castellà ja es fem mm. el canvi, no? Sí, clar, perquè eh, a, a nosaltres no, és normal que ens... que, mm, que no, no tingueu, eh, Sí. sí. Que no tingueu aquest accent que, que vosaltres tenim, perquè clar, van néixer a, a aquesta mm. regió, no? I per tant es nota que, que som estrangers. I que li diríeu llavors a una persona que eh, moltes vegades és per, per respecte, canvia el castellà? Mm, bo, és que, eh, com, com va dir abans, no? depèn de, de la persona. Jo he tingut, eh, he tingut la, la sort que he trobat sempre persones que oi, o sea, eh, et, et va animar, no? eh, que, que -huh. Mm. ve, que esté aprenent català i, i tot el que és. Es que, que sean una miqueta més... Mm, eh, com es diu aquesta paraula? Oberts, no? Sí, sí, ah. sí, sí, pot ser obert, sí. Mm. Jo penso que això passa més a, a Barcelona, perquè a Terrassa tot, tot, tot, el món parla a, a català. Sempre intenten, hmm. sempre, fer-lo català. Mm. I després, si no ho coneixes, te, te canvien, però si no, sempre intenten fer-lo català. I ah. això m'ha ajudat. Mm -hmm. hmm és per aquest motiu que va néixer el programa dels establiments col·laboradors, que és ah. quan ja demanem, anem a l'establiment i fem una, un, un pacte, no? o signem un, un acord mm. en què ells es comprometen a no canviar de, de llengua si va una persona que, està, que intenta parlar en català, encara que vagi més a poc a poc o s'equivoqui, no canviaran de llengua. Llavors eh, s'adhereixen i pengen l'adhesiu la, a la porta i per tant els alumnes de tot el consorci ja saben, si veuen el distintiu de la B baixa que poden expressar-se en català i que no els, no els canviaran de llengua encara que, que els costi. Vale. Mm, està, mm. està bé. Una, una pregunta, Iliana. Tu has de, estàs parlant dels enllaços, de la manera de pronunciar. Eh, ens pots explicar alguna curiositat que, que hagis descobert? Bueno, uh, vaig descobrir moltes coses perquè la meva companya me va, me va dir que eh, per, per exemple, que no es ah, expressen la A tan oberta, perquè mm. és, no sempre se dit A, tot, com se, se, se, se diu al, al castellà, perquè m'entén, per tenir una mica més d'accent eh, d'acá. Sí. I també em va dir que com es diu la, la, la E, com s'utilitza si no està accentuada, i, i sobretot la concordància, perquè sempre intentem traduir del castellà al català, i no és, mm. és impossible perquè no sempre funciona. No. I ella m'ha ajudat amb això. Molt bé. bé. Mm mm, què, us van, què us semblen els textos, José? Abans n'has parlat una mica, però ens pots dir algun el text que vas trobar més interessant o el que et va cridar més l'atenció? Mm, sí, bo, eh, eh, la, la Carla ens va donar uns textos, no? I ja nosaltres hem llegit tot aquest text i de veritat que són, són bastant interessants, no? però el que més me ha cridat l'atenció va, va, va ser aquest test de, del noms i cognoms, perquè hem eh, parlat mm, bo, o sea, de veritat que sempre nosaltres eh, utilitzem el, el nostre nom, però no, no sabem eh, de on origina, ¿no? O sea, y es bastante interesante, o sea, por qué nosotros teníamos un nom, por qué nosotros teníamos un cognom, o sea, abans del siglo V total, el món es, es nombraban diferent i després se han donat compte que, que els noms eh, va a repetir, y, y por tan este, van a comenzar una nueva regla que va a ser eh, donar el nom del jot on van escut a esta persona, no? Y, y así, y así hasta fins, perdón, fins que eh, de, de ahora on nosotros eh, tenemos el nom y el nombre de, de los nuestros padres. No? Uh -huh. En el teu cas, Iliana, quin, quin text és el que més et va cridar l'atenció? El que més me va a cridar l'atenció va ser el de, que diu d'aquí i d'allà, que parla d'un nen del Marroc que té una experiència bonita, di diferent, perquè diu que acá a Rubí es diu la, el nen de la noia del mocador, del tercer o quarta, i quan eh, van a, a, a Marroc és el, és el fill de la, de la Fàtima, el nen, el nec de, de, de la, la seva àvia, àvia i, i diu que quan no, no, sent, no se sent de, del Marroc ni de, ni de Catalunya, però que es, pensa que és millor amar el lloc on viu, Clar. perquè de una, de, vi, viurà per, per el resto, suposament, de, de, la, de la seva vida. Uh -huh. I, se, I diu que quan va anar a Marroc amb la seva família, li diu, ah, però vostès són rics, porque portan un coche no y ten la, la, la, la dona, la mare, porta colonias y i bo, es una de un nen. este que comenta un nen, de hecho, y estamos molt bé. yo creo Bo, eh, que este tema es bastante interesante porque eh, que que los extranjeros estrangers que esta experiencia no? Eh, por ejemplo, a, a, a va me va pasar truco a la misma familia a Venezuela y parlo de todas las cosas que, que viviendo aquí, es siempre en diu, oh, pero parlas un, un diferente, o sea, ya has, perdido el acento, no? Y de verdad, eh, eh, o sea, es, a, a pensar porque, claro, si tú parlas a una persona aquí siempre es va fer el, el énfasis que, que, eres, uh que eres estranger, pero quan parles a la, a la seva família també, o sea, parles muy diferent, entonces es, és una mica complicada, no? Porque no, perte, no, no per, pertanyen, pertanys, uh, ni aquí ni allá, o sea, <laughs> a la, bueno, és... yo, jo penso que, que es enriquiment de, de, de la nostra cultura, porque ara tenim paraules de mes, paraules de mes, sí, sí, i abans no, i ara més. Mm -hmm. Està bé, està bé, jo crec que sí aquest, els textos, només dir que no són mm, uns textos que es repeteixen eh, o que, que, que tinguin el mateix format, perquè en el cas de, de la Iliana, ella parlava d'un text que és un poema. Hi ha mm. poemes, hi ha contes, hi ha receptes de, de cuina, hi ha articles de diari, hi ha anuncis, per tant el, el model textual és diferent en cada, mm. en cada situació. Sí, és veritat, perquè per exemple jo que he, vivit, eh, he viscut l'experiència passat en la parella lingüística, era un entorno más informal, no? Eh, claro, el meo con y y después hablaban de las de las experiencias vividas no? No, no tenían ningún tema específico por tan eh, lo, o sea, lo que, lo que han vivido al, día al día sí, al día a día, no? cara. eh, a, aquest programa de Llegir per parlar és, uh -huh. és més formal, no? perquè tenim un, un tema assignat i per tant podem nosaltres també eh, investigar i mm, trobar informació, o sigui, buscar informació per, per després eh, debatre. No? Uh -huh. sí, és una molt bona manera d'ampliar el vocabulari, que és una de les habilitats que a vegades costa, guanyes fluidesa en la parla, però també eh, aprens noves paraules, paraules mm. que, no, que no formen part del teu vocabulari del dia a dia, però que són importants, mm. d'acord? I per tant és, és un programa que hi ajuda. Mm? Que, Iliana o José, què diríeu als oients per animar-los a participar a aquest programa de llegir per parlar? Jo els recomanaria que, que sí que, lo, eh, que podien fer-lo perquè mm, això està molt bé. Poden eh, ampliar, ampliar el seu vocabulari, eh, tenir més coneixement de la llengua, eh, tenir més cultura catalana, més, més coneixement de tot i, i poder eh, a, alcançar una millor fluidesa de, del, de la llengua. Està bé, està molt sí, bé. Bo, jo us invito a, de veritat, que, que eh, pertanyen a aquest programa perquè és molt interessant. Primer perquè eh, nosaltres que estem aprenent català es, es elimina aquest por de, de poder parlar, no? I també a aquestes persones que ja som català parlant que, que ajuden a aquestes persones que, com nosaltres, que estem aprenent. No? Uh -huh i fins i tot, bé, és un, és un programa que té en compte els centenaris i per tant doncs, aquest any hi, hi ha afegit un parell de textos, un sobre Vinyoli i un altre sobre Candel, per uh tant també la cultura i la Exacte, literatura que parlàvem l'altre dia, no? sobre també, el Francesc Candel exacte, mm. exacte mm. A més, el, vosaltres, quan, quan truqueu a, a casa vostra, mm, els expliqueu que aquí hi ha una altra cultura, que hi ha un altre idioma... Que... Sí, sí, <laughs> eh, clar, quan un arriba a un país completament desconegut, eh, la seva família sempre té preguntes de, de com és el joc, eh, com, com vivim, tot aquest, no? I sí, una, una cosa que, que les, les he explicat a, a, la, a la meva família va, va ser aquest, no? De, de que tenim aquí dos, dos idiomes diferents. Mm i per tant, clar, si, si jo eh, pertenyo a un lloc, eh, di, mm, no sé, la moralitat pot uh -huh. ser que, que o sea, tinc el, el dret d'aprendre aquest jot, no? O sea, la cultura, l'idioma, tot aquest. Uh -huh. I sí. Perquè abans de venir no, no ho sabíeu, no? Que hi havia dos idiomes... Sí, sí, jo vaig conèixer que, havia, que hi havia dos idiomes, però ara va conèixer, va conèixer, eh, vaig conèixer mucho más perquè ara vaig aprendre que la cultura catalana és ben diferent a la d'Espanya i li vaig mm. explicar a la meva família, aquí no hi ha toros, aquí, no, aquí és diferent, és molt, <laughs> molt europea, és diferent, és diferent. I no, no, no van entendre fins que jo vaig, així, claro. fins que jo vaig decidir. Uh -huh. Molt bé. Doncs esperem que aprofiteu aquest programa de Llegir per Parlar, que val la pena de poder per relacionar-nos millor. No? Sí, i, i dir també que eh, si, si algú ja està interessat i té, té un company o una companya lingüística, que ells mateixos es poden descarregar els textos des de la pàgina web de la Generalitat, del GenCat, uh -huh. hi ha tots els textos penjats, són textos que van acompanyats d'adreces electròniques on trobar més informació i també de les preguntes ja que, que s'han de fer, per tant, és, és una feina que ja està feta i uh -huh. a l'abast de tothom. La podem aprofitar-la. Es pot aprofitar, baixar-la mm. i, i es pot treballar a molts nivells. Uh -huh. es mm-hmm. pot, si, si realment és un material flexible. Uh mm-hmm. -huh. Doncs si teniu alguna cosa més a dir, no ho sé, això, els, <laughs> els, Bueno, doncs solament eh, donar les gràcies per la invitació a, al seu programa i de veritat que eh, a que es, eh, es ayuda ¿no? a nosotros a practicar una mica más el, uh -huh. el, el idioma que esté que estem aprenent. Exacte. Crec que una, eh, podem anar una altra vagada si nos invita <laughs> preparar una mica millor. <laughs> no, no, parleu molt bé. Gràcies. Molt bé, doncs Judit, la setmana que vos esperem per continuar participant oferir vos aquest espai de català que val la pena que... Continuarem i vindrem amb més companys de... Mhm. <laughs> del Consorci, bueno, del districte. Molt bé, doncs moltes gràcies. I ara el que fem, doncs anar ja directament a conèixer què és el que eh, ens depara l'agenda de, per als propers dies. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem dit, el que fem ara mateix és anar-nos-en directament a conèixer algunes de les activitats, alguns dels actes que realitzen els nostres barris. Ens anem ara cap a la Sagrera perquè allà doncs, estan realitzant espectacles infantils al Centre Cívic de la Sagrera. El Centre Cívic de la Sagrera, a la Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix fins al 20 de desembre tot d'espectacles infantils. Doncs hem de dir-vos que avui a un quart de sis de la tarda la companyia Ventilador Cultural us ofereix taller de màscares de castanyes, coincidint precisament amb la castanyada de la qual us parlàvem en començar el nostre programa d'avui. Doncs un taller per celebrar la castanyada i endinsar-nos de ple en la nit d'ànimes. L'entrada és totalment gratuïta. I ara parlem de la nau Escola Llotja amb la seu a Sant Andreu, que us ofereix l'exposició Liaisons de Ramon Guillem Balmes. Exposició a la nau Escola Llotja, seu a Sant Andreu, carrer Pare Manyanet, 40, 08027 de Barcelona, B de baixa, B baixa, B doble baixa. Ui, m'hauran d'ajudar els del consorci. <laughs> puntllotja.cat. Doncs, i, i hem de dir-vos que aquesta exposició Liaisons és una selecció d'obres de Ramon Guillem Balmes que representa per la nostra escola, doncs, eh, per l'escola de la nau Escola Llotja, un esdeveniment d'autèntica rellevància. Tornem Tornem cap a la Sagrera. al Centre Cívic La Sagrera la Barraca us ofereix l'exposició 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. El Centre Cívic La Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins demà l'exposició fotogràfica 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. Hem de dir que aquesta activitat és eh, presentada per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. També, si ens acostem al Centre Cultural Can Fabra, el que trobarem serà una conferència, es diu Els Sants de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Sant Adrià número 20, us oferirà aquest dimecres a les 8 del vespre la conferència Els Sants de Sant Andreu, a càrrec de l'historiador i periodista Joan Pallarès Personat, dins dels actes de Tots Sants a Sant Andreu. Aquesta activitat es realitza al Centre Cultural Can Fabra i organitza també el Centre Cultural Can Fabra. Ara ens quedem aquí, al, al barri de la Trinitat Vella. Parlem del centre cívic de la Trinitat Vella que us ofereix l'exposició Mirades i veus del català. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada, número 36, us ofereix fins divendres l'exposició Mirades i veus del català. La diversitat cultural de les persones que parlen la llengua catalana al nostre país va en augment. El català hi és i es percep com un projecte compartit per tota la ciutadania i cada vegada és més evident la contribució de la població immigrada a l'hora de consolidar la nostra llengua com una vivència comuna. Mirada, si veus del català, és una exposició que té com un dels principals objectius desfer tòpics i estereotips referits a les persones immigrades i l'aprenentatge del català com a llengua comuna. Alhora, vol fer visible la diversitat de parlants d'altres llengües a Catalunya, posant en valor les aportacions de les seves llengües i cultures a la societat catalana i la riquesa que això comporta per al nostre país. Aquesta activitat es realitza, a, eh, com hem dit, al Centre Civil de la Trinitat Vella de dilluns a divendres dissabtes de 9 del matí a 9 de la nit i l'entrada totalment gratuïta. I ara, si us sembla, ens n'anem cap a una mica més lluny, a, Naves, a Sagreta i al Congrés, perquè persones grans, grans persones, detecta i combat l'aïllament social dels avis. Les persones grans dels barris de Naves, la Sagrera i el Congrés i els indians compten amb una àmplia xarxa d'àngels de la guarda, que vellen pel seu benestar des de fa uns 4 anys. En aquests termes, la una voluntària de l'entitat de la Sagrera es mou, Helena Viga, Botigues explica l'essència del projecte comunitari Persones Grans, Grans Persones, impulsat des del Centre de Serveis Socials Garcilaso, Garcilaso 103, amb la col·laboració d'una vintena d'entitats de la zona. Detectem les persones grans que viuen soles i els oferim la nostra companyia, però també informació de les activitats que poden fer a les nostres entitats i dels serveis que tenen a la seva disposició, afegeix Vigues. El projecte va, patir va partir d'un estudi previ i s'ha construït entre totes les associacions interessades a formar-ne part, des del logotip fins al nom del projecte, passant pel circuit. Tot ha estat consensuat. El 2009 van començar a reunir-se amb entitats que ja treballaven amb gent gran. En aquell moment tan sols van plantejar la nostra intenció d'elaborar un projecte conjunt. El què i el com es decidiria entre tots. Segons Riqui recorda Lídia Salles, que és psicòloga del Centre de Serveis Socials de Garcilaso. En la diagnosi de la realitat de la gent gran en aquests barris de Sant Andreu van detectar que una de les problemàtiques més importants doncs, era la la soledat seguida molt de prop per la falta de comunicació i la precarietat econòmica. L'acompanyament a les persones més grans de 65 anys aïllades o amb risc d'exclusió social no és res de nou, com explica la Marianisa, treballadora social i voluntària de la parròquia de Pius IX. Fa més de 30 anys que estic en un programa similar, però ara, amb la integració d'ambulatoris i serveis socials, ha millorat la coordinació i podem detectar més casos. Un dels pilars del projecte és la difusió del programa per promoure el voluntariat i la sensibilització dels ciutadans. S'han penjat cartells en alguns establiments perquè la gent hi col·labori. Segons, segons afegeix Nissa, i només cal estar atent i avisar alguna de les entitats participants si algun veí o algun client fa temps que no apareix o té un aspecte preocupant. A moltes persones grans que viuen soles doncs els costa demanar ajuda. Amb la informació dels veïns omplim unes fitxes i veiem la millor estratègia per acostar-nos-hi, segons explica Elisabet Soler, que és treballadora social del Centre de Serveis Socials Garcilaso, i a partir de l'estudi de cada cas doncs es veu si és necessari activar algun altre recurs o derivar al tema. El perfil del voluntariat que visita el gairebé mig centenar d'avis és el d'una persona adulta, sobretot dones, amb temps i ganes d'ajudar a la gent que l'envolta. El projecte Persones Grans, Grans Persones inclou formacions periòdiques amb el voluntariat. No tothom pot ser voluntari. Ha de ser una persona compromesa amb el projecte, que escolti més que no parli i que sigui discreta, opina a Rosa Maria Marimón, coordinadora de voluntaris de la parròquia de Cris Rei, també implicada en el projecte. I ara parlem si... Bé, al començar el programa parlàvem de l'espai Villa Barcino, que és un dels llocs on es realitzarà la castanyada aquest divendres, doncs hem de dir que l'espai Villa Barcino és un equipament que es troba al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella, a qui dona servei aquest equipament? Doncs els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri. Quina és la finalitat d'aquest nou espai? Fomentar la participació, ampliar l'oferta socioeducativa amb nous continguts i demandes de salut comunitària i culturals per tal de contribuir al desenvolupament comunitari de la Trinitat Vella. També hem de dir que posa a disposició de les entitats més espais de trobada, potenciar la creació de nous grups per tal que arribin a configurar-se com a part del teixit social i educatiu de la Trinitat Vella, així com donar suport a grups no formals en projectes culturals i socials. I quin és el seu horari? Doncs l'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 de la nit, i finalment, com hi podem arribar? Doncs l'espai Via Barcino es troba al carrer de Via Barcino número 75. El metro és la línia 1, la parada de Trinitat Vella, i també podeu arribar-hi amb autobús a través dels de eh, bus 126, 11 i 60. I ara ja anem, doncs, eh, anem tancant el nostre programa d'avui, ens queda pràcticament o, res, un minut, i dir-vos que si esteu interessats a trobar feina, doncs, a, en aquests moments ja en marxa Activa't per l'ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona Activa. Molt bé, doncs donar les gràcies als nostres convidats, a la Judit Riar, també a l'Angie Bello i al Lucas, que ha estat com a tècnic, i ens retrobem demà a la mateixa hora.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 L'economia catalana creixerà un 1,6% aquest 2014, quatre dècimes més del previst inicialment, i ho farà un 2,1% el proper any 2015. Així ho conclou l'últim estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. El president de la Cambra, Miquel Valls, assegura que la recuperació de les economies catalana i espanyola és sòlida, però que cal mantenir l'austeritat dels salaris. La internacionalització de les empreses espanyoles continuarà endavant, som competitius, això és molt important i això suposa que mantenir la, la competitivitat vol dir mantenir l'austeritat, mantenir l'austeritat amb sous, salaris,